kofar gidan nasu ne suka ci karo da manzon sarki Abriyanu nan take sanar da su cewa sarki na son ganin sa da gaggawa cikin alamun mamaki Hamzo ya tambayi manzon ko lafiya ake neman sa da sassafa haka kuma cikin gaggawa manzo yace ni kan ban san komai ba idar da sako ne nawa ba tare da wata gardama ba Hamzur yace mu je shi ko Imlas sai ce ya kai abana ina ganin zai fi kyau na wuce can rafi in yaso ka same ni a can Umzura ya ce a'a mu tafi tare tunda ban san dalilin da yasa ake nema na ba kuma ban san sa'ar da zan baro gidan sarki ba nan dai Umzur Imlas da manzon sarki suka wuce zuwa fada ya rayuwar Imlas bai taba shiga cikin gidan sarautar garin su ba domin matsayinsa bai kai shiga ba duk wanda kaga ya shiga gidan ya shafi jinin sarauta ko kuma ya kasance jinin manyan attajirai ko manyan ba amma a yau sai gashi an shigar da imlas har cikin turakan sarki hiyan su kansa hadduman gidan sun cika da mamaki da suka ga an shige da imlas da humzur har inda ba kowa ne ke shiga ba koda da ko ya kasance dan gida sarki hiyan na zaune shi kadai bisa wani kasaitaccen gado na alfarma sarkin gida ya shigo turakar yana miyo humzur da imlas jagora ko da zuwansa sai sarki ya sallami sarkin gida ya fita ya bar su uku kacal a turakar Hamzar da Imlas suka zube ƙasa suka kwashi gaisuwa Abulhiyan ya amsa gaisuwar sannan ya ce ya kai Hamzar bin Kalsis kai sani cewa ban tura a kirawo ka nan ba sai dan biyan bukatar ta Gimbiya Zarisha shin zaka iya tunowa da wani kikkiawan kifi da ka taba siyan min da shi akan farashin dinare dubu Hamzar ya ce kwarai kwa ai ban taba mancewa da wannan kifi ba domin sai da na kusa rasa rayuwata a kokarin samo shi a wannan lokaci mu 500 ne masunta muka shiga cikin kogin Bahar Jallos dan neman irin wannan kifi amma ni kaɗai ne na fito a raye kuma ni kaɗai na samu kifin Hiyan ya murmushi sannan ya ce yawa yanzu yata na bukatar irin wannan kifi kuma ne mata alƙawarin guda 100 ina son ka je ka samu waɗannan kifaye idan har ka zo da su zan sayi kowanne guda ɗaya akan farashin dinare dubu goma kuma zan baka sarautar wazirin misra yayin da abulhiyan ya zo na sa sai humzir ya shiru yana tunani daga can sai ya zuciya ya ce ya kai wannan sarki ka sani cewa daga nan zuwa bahar jullos tafiya ce ta shekara hudu ba tare da ya da zango ba haka kuma akwai muggan dabbobin daji muggan aljanu da gungun yan fashi a cikin dazuzzukan da za a keta a isa bahar jallus lalle akwai gagarumin hatsari a cikin wannan tafiya sarki abulhiyani yace na san da haka kuma zan ba ku tsaro na dakaru dubu haka kuma zan hada ku da sarkin bokayen ƙasa ta halkamu bin salufa ya muku rakiya dan kare ku daga sharrin aljanna bayan da humzir ya ji wannan batu sai a je zuciya ce shikenan na amince amma bisa sharadi guda abulhiyani yace faɗi sharadin ka naje ka sani cewa ni yanzu tsufa ya riske ba ni da kuzari irin na da wannan doguwar tafiya da zami ba lalle bane na je na dawo a raye dan haka ina son kai min izini na tafi tare da wannan dana Ilas idan ni ban dawo ba duk abin da kai alƙawarin bayarwa ka bashi sarki Abul Hiyani ya murmushi ya ce na amince da haka yanzu sai ku tafi gida ku fara shiri ni kuma zan sa a shirye komai da komai a yau din nan gobawar haka sai ku dau hanya nan take Humzar da Imlas suka yi sallama da sarki Abul Hiyanu suka tafi tafiyar suke da wuya Abul Hiyan ya tura aka kira masa Boka Halkamu bin Salifa da sarkin yaki Sadauki Jamjos bayan sun gabata gare shi ya sanar da su dukkanin shirin sa kuma ya umarce su da su tafi su yi shiri don yin tafiya gobe goben nan ba tare da wata gardama ba suka amince kuma suka tafi cika umarni washe gari da safe dakaru dubu suka yi hawa bisa dawakai kowannen su dauke da isasshen guzuri suka jira a kofar fada sadauki jamjis ne ke jagoranta su shi ko boka halkawun bin sulufa bai bayyana ba sai akan wani tsafaffan katan tsuntsu ya tsaya cak a cikin iska a lokacin ne Hamzar da Imlas suka iso akan dawakansu su ma suka samu ri suka tsaya jim kadan sai ga sarki Abulyan ya fito daga cikin gidan sarauta fadawa na take masa baya da zuwansa kowa ya duka ya gaishe shi bayan ya karbi gaisuwan ne ya jinjina ga dukkanin waɗannan zababbun dakaru kuma ya musu albishir na kyautar dukiya mai yawa idan har suka dawo da biyan wannan bukata daga nan ya sake duba Humzur da Imlas ya ce ku ne kirjin wannan tafiya dan haka sai ku zage dantse dan ganin an samu nasara ku sani cewa alƙawari na nan yana jiranku. ku ba tare da bata lokaci ba sarki Abulhiyanu ya sallama da waɗannan matafiya boka halkanmu ne ya wuce gaba bisa tsuntsunsa ya nemi su jagora Humzur da Imlas kuwa na tsakiya dakaru dubu na take musu baya a wannan lokaci gaba ɗayan jama'a birnin Misira sun yi dandazo suna kallon su ko da aka ga sun nausa sun nufi wajen gari sai jama'a suka barke da shewa suna masu kuranta su kowa na wasa gwanansa lokacin da suka yi nisa a cikin jeji sai tsuntsun boka halkamu ya sauko ƙasa kasa kusa da sadoki Jamjus hira ta barke tsakanin halkamu da Jamjus Jamjus ya ce ya kai babban boka kai sani cewa ban taɓa bin wannan hanya ta kogin Barjallus ba shin ba ka bani labarin irin abubuwan hadarin da ke cikin ta ba alkamu ya numfasa ya ce hakika kai mun tambaya mai muhimmanci kuma yana da kyau ne maka cikakken bayani domin haɗa karfi da karfi mu san hanyar da za mu bullo al'amarin ka san an ce hannu biyu ya fi daya ya kai jabdus kai sani cewa kafin mai sakogin bahar jallus sai mun ratsa ta cikin dazuzzuka guda hudu daji na farko ana kiransa husumul babu komai a cikin sa face tarin miyagun aljanu masu shan jinin bil adam waɗannan aljanu suna da zungureren baki mai tsini tamkar algaita suna da zakwa kwamfara farata masu tsini da kaifi kamar mashi idan suka kafa mutum wannan dogon baki nasu suna iya tsotse jinin jikinsa gaba ɗaya kaf a cikin abin da bai wuce daƙiƙa uku ba tsafi kaɗai ba zai kwace mu ba daga su sai mun haɗa da ƙarfin dantse da kuma dabarar yaki shi kwa daji na biyu ana kiransa husumul mari babu komai a cikin wannan daji face gungun wasu maridai kimanin dubu ashirin waɗannan maridai ba sa cin komai sai kayan cikin bil'adama sun kasance karfafan gaske domin idan suka matse kan mutum da hannu ɗaya sai dai kaga kwanya na da lala kamar an tatsile tumatir sahara ko suka baya ko da jikinsu amma koya aka buga tsakiyar kansu take jini zai tsartuwa su faɗi ƙasa matattu daji na uku kuwa ana kiransa husumul adam a cikin wannan jeji akwai rukunin yan fashi guda uku rukunin farko adadin su ya kai dubu waɗannan yan fashi suna tare mutane su musu dukan tsiya su kwace musu dukiya kaf hatta su tura jikin mutum sai sun kwace ba sa kisa amma za su kora mutum cikin jeji ya tafi tsirara su kuwa rukuni na biyu adadin su ya kai dubu biyu idan suka tare mutane suna kashe su walau mace ko namiji kai ko jariri suka samu ba za su bashi dare ba bayan sun gama kisan sai su kwashe dukiyoyi sannan su kone dukkanin gawarwakin da suka kashe rukuni na uku kuwa su dubu uku ne su kuma idan suka kama ku sai su daddaure ku su yi lalata da matayenku a gaban idanunku sannan su rinka kama ku da ɗaya ɗaya da ɗaya dai su ne muku yankan rago sai sun ƙara da gaba ɗaya mazajen dukiyarku da matayenku kuwa sun zama gani masu bayan an wuce dajin husmul Adam, sai kuma a shiga dajin husmul zubun babu komai a cikin wannan jeji sai tarin wasu girɗa ɗan koraye girman kowace ɗaya ya kai na ƙaramar giwa kuma adadin su ya kai 500 ɗaya daga cikin su na iya bangaje mutum uku a lokaci guda kuma ta turmushe su ta cinye tabbas tsafi baya tasiri akan waɗannan kuraye, sai dai tsantsar jarumta da karfin dantse bayan an fita daga wannan daji ne za a isa kogin Bahar Jalbub duk wannan hira da ke wakana tsakanin boko Alkamu da Sadauki Jamjus kowa na sauraro dan haka da yawa daga cikin dakarun suka fargice zuciyoyin suka karaya suka fara tunanin cewa lalle ajalin su ya zo kusa manyan jaruman cikin su ko masu dakakken zuciya sai suka ji zuciyarsu ta kashe banda zumudin isa wannan dazuzzuka babu abin da suke yi Imla sai dubi mahaifinsa Umzur ce ya kai abba na ka sani cewa yanzu na ji irin haɗarurrukan da ke cikin dazuzzukan da za mu shiga da ni da kai babu matsafi ko jarumi haka kuma bai zamo lalle mai sakogin bahar jalsus ba domin zamu iya rasa rayuwar mu a koda yaushe idan ku riga ni mutuwa ya zama na je bahar jalsus ta ya zan iya shiga kogin har na yi su na kamo irin wannan kifi da ake bukata alhalin ban iya su ba dan da Humzir ya ji wannan batu na ɗansa sai kawo gauran numfashi ya aje sannan ya ce ya kai ɗana ina son ka kasance mai hakuri da rashi na domin tabbas lokacin rabo mu ya kusa idan baka manta ba a baya na yi maka wata nasiha inda nace da kai ka kasance mai karfafa kanka gwiwa a bisa duk abin da zaka yi ka cire tsoro a zuciyarka kuma ka ayyana samun nasara in dai kai haka ba za ka tabe ba na yi maka alƙawari kafin marabu zan baka amsar tambayar nan da kai mun ta dukiyar da nace tana nan zaka gada kuma zan yi maka albishir na wani babban al'amari da zai same ka ko da jin wannan batu sai mamaki da damuwa suka baibaye Nas kawai sai ya shiru bai ƙara cewa komai ba haka dai tafiya ta ci gaba har tsawon kwanaki uku sannan suka iso dajin Husmul ko da zuwan su wajen sai boka halkan ya shaki iska ya ji kanshi na aljanna cikin hanzari ya daga hannu ga Stamjos yana mai nuna alamun a tsaya take kowa ya rike linzamin dokin sa aka yi check a waje daya alkamu ce kowa ya zauna cikin shiri mun shigo dajin husumin jin nan da nan kowa ya zare takobin sa aka fara wayewaye da dubo-dube har yanzu humzur da imlas na tsakiyar tawagar boka halkamu ya dauko ni icen tsafi ya kunna masa wuta take icen ya fara fitar da farin hayaki cikin ke dakiku kaɗan hayakin ya mamaye ko'ina, sai ga aljanun nan masu zungureren baki kamar algaita sun bayyana kimanin su 300 she tuni sun yi wasu mu kawanya ba dan mu ya kunna icen tsafin sa ba ba za su ga aljinin ba ko da aka yi arba tsakanin aljinin da su jabjus sai wuri ya hautsi ne aka fara dauki ba dadi idan takobi ta hadu da zungurerin bakin aljinin sai ka ji kara na tashi kamar karfe da karfe kuma tartsun wuta na fallasa sai da aka shafe rabin a cur ana wannan fafatawa ba dan boka mu ba da ta zur da imlas sun halaka a wannan jeje ka su kansa su jamjus din da sun halaka gaba ɗaya alkama ne rinka amfani da karfin sihirinsa yana kona anjinin amma duk da haka sai da suka zuke jinin dakaru 305 ba an gama wannan yaki ne kowa ya zauna yana haki saboda gajiya jim kadan sai jamjus ya bai sauran dakarun sa umarnin su tashi su binne gawarwakin yan uwansu nan take suka bi umarni a daidai wannan lokaci ne halkan mu ya matso kusa da Jamjus yace ya kai babban sadauki ka dubi irin asarar mutanen da muka yi a wannan jeje anya ku tafiyar nan ta mu akwai sa'a ka sani cewa bala'in da ke gaban mu ya fi wannan amma gashi tun yanzu mun fara samun matsala Jamjus ya ajiye zuciya sannan yace hakika ni kaina na tsorata da al'amar amma ka sani cewa na rantse da darajar mulkin Misra ko da zai rage ni kadai a cikin wannan tafiya zan yi iya kokari na na tsare lafiyar humzur da Imlas har mai sakokin Bahar Jalsus boka halkan mai ce ni ma ina kan haka shi ko Imlas tana hankalinsa ya zuma tsoro ya baibaye shi jikinsa sai kyarma yake domin bai taba ganin aljani ba a zahiri a rayuwarsa sai yau yayin da Humzur ya fahimci halin da ɗansa ke ciki sai dafa kafada sai ya ce haba ɗana ashe har ka manta da nasihar da ne maka na umarce ka da ka daina tsoron komai daga yanzu ka sani cewa matsoraci ba shi zama gwani har abada ka tuna cewa kai fa namiji ne ba mace ba kowanne ɗa yana son ya barwa bayansa abin alfahari shin kai so kake ka barwa bayanka abin gori ka sani cewa ni mahaifinka Umzur bin Kalsis na samu ɗaukaka kuma na bar abin alfahari a duniya shin ba ka so ne ka gaje ni nuna min kai mai biyayya ne ga mahaifinka nuna min cewar ka karfafa zuciyarka kuma ka sallama rayuwarka don cika burin da ke gaban mu ko da Humzir ya zo na zancensa sai Imla ya ji dukkanin tsoro ya kau daga zuciyarsa take sai ya fusata bai san sa da ya miƙe zumbur ba ya kwale ihu kawai zai je dauko takobin wani mataccen bada kare ya shiga kaiwa iska sara yana ruri kai ka ce a tsakiyar filin yaƙi yake ko kuma ka ce zautacce ne tunda ya kama faɗa da iska har boka halkam ya yunkura zai je tsaye da Las sai Humzir ya hane shi yace kyale shi yaki yake koya alkama yace haba babban musulci ai imlas bai isa fara koyon yaki ba har yanzu akwai kuruciya a tare da shi kafin humzur yace wani abu sai sadauki jamjin sai tar numfashin sa ya duba halkama yace maganar humzur daidai ce ya kamata imlas ya koyi fada ko dan kare kansa ka sani cewa kashin sa ya kwari kuma yana da baragen jiki idan ya kware a iya yaki ba karamin jarumi zai zama ba daga yau na dauki nauyin koya masa fada shin daga nan zuwa dajin Husumul Marid tafiyar wata na ce boka halkam yace tafiyar wata tara ce Jamjus ya kada kai sannan yace wata tara ya isa na gama horar da imlas. daga wannan rana sadauki Jamjus ya fara koya imlas fada da takobi ko kawa da laushi tsalle tsalle da guje-guje wannan horo ne da ya zama ba dare ba rana kuma kulliyoma tun Imlas na kuka da idanansa saboda wahala horan har ma jikin sa ya saba da na baya iya hutu shi kaɗai ma horar da kansa yake sai da watanni tara suka shuɗe a haka ya na Imlas ya kware matuka a iya faɗa da yaki da yake ba su da wani abinci wanda ya wuce naman dabbobi da ƴaƴan itatuwa nan da nan jikin Imlas ya ƙara haɓaka ya tara kwanji kai hata sa, sai da suka sauya in ba cikakken sani kai masa ba ba za ka gane shi ba tun Jamjus na jaraba jarumtakar Imlas da mutum daya har ta kai cewa yana hada shi da mutum goma kai har ma ya zama na imlas na iya fatattakan mutum 100 shi kadai al'amarin da ya mutukar bayo kowa mamaki kenan a cikin wannan tafiya kuma ya jefa muzur cikin farin ciki a daren wata na tara ne sadauki Jamjus ya kira jarumi Imlas ya gabata gare shi a lokacin Humzur halkamu da sauran dakaru na zaune gaban wuta suna jin dumi saboda tsananin sanyin da ake yi Jamjus ya dubi Imlas ya ce ya kai babban jarumi kai sani cewa ban kira ka nan ba sai dan mu yi fito na fito da kai ina san na jarraba jarantakarka akan ta yayin da Imlan sai ji haka sai ya cika da damuwa ya shiru shi ko Jamjus sai zare takobin sa ya rike ya dauki wata takobin ya jefa ga mai Imlas yace maza ka dauka mu fara Imlas ya tsaya na noke noke ko da ganin haka sai sauran dakaru suka barke da shewa wasu suka ce kai yaro tsaya matsayinka ina kai ina sadauki Jamjus wasu kuwa sai suka rinka zuga shi suna cewa ya dauki takobin sai ya dubi Jandus yace ya shugaba na, bai kamata ne fada da kai ba domin kai ubangidana ne kuma ina alfahari da haka cikin fushi Jandus ya daka Iblis tsawa yace idan baka afka mun ba ni zan afka maka in ya so na kashe kaina bayan na kashe ka jamjus na gama fadin haka ya rugo da gudu yana mai kururuwa rike da takobi a sama ya tinkari Imlas gadan gada ko da Imlas ya fuskanci hakika jamjus da gaske yake nufin afka masa sai alkafara cikin gwaninta ya suru takobin da ke gabansa kafin ya miƙe tsaye tuni Jabjus ya kawo masa mummunan sara a wuya cikin zafin nama Imlas ya kare saran takobban su suka haɗe suka fitar da kara ƙar nan fa suka ci gaba da artaba kowa na kaiwa dan uwansa sara da suka iyakar karfin su da bajinta su aiko sai abin kallo ya samu ga Samzur da sauran dakaru ya sanin waɗannan dakaru ba su taɓa ganin artabin jarumai ba irin na Imlas da Jamjus sai da dare ya raba su sai suna fafatawa cikin tsananin zafin nama juriya da bajinta amma ba su gaji ba kai ka ce jikin na'ura gare su nan faran maza ya ɓaci kowannen su ya harzuka iya harzuka da kansu suka rabu kowa ya ja da baya aka samu yar doguwar tazara a tsakaninsu ba zato ba tsammani sai suka ƙara ruguwa da gudu dan afka juna yayin da ya rage saura kamu hudu su haɗu sai kowannen su ya daka tsalle sama kai ka ce har ba su akai dukkanin su sai da suka yi alkafara a saman cikin shammace jamjus ya kai imla sara a hannu ya kuma ya sa a ya same shi shi ma sai fakace shi cikin hanzari ya kafta masa takobi a cinya a lokaci guda suka yi junan su wannan sara dan haka kawai sai ji akai su duka sun kwala ihu sun fado ƙasa sai ga jini na zuba a cinyar Jamjos da hannun Imlas al'amarin da ya tayar da hankali ɗan kallo kenan suka mimmike tsaye kamar su ruga tsakiyar fili su tsaye da faɗan nan Jamjos ya dubi Imlas ya murmushi shi ma sai maida masa da martani Jamjos ya juya baya kamar ya hakura da faɗan amma sai sake juyawa cikin zafin nama ya kawai Imlas mummunan sara kafa Imlas ya tsalle takobin ta bugi iska sannan shi ma ya mai da raddi nan fa suka sake ruguntsimewa da mahaukacin yaki haka dai suka yi ta dauki ba dai har zuwa faduwar alfijir ba tare da ɗayan su ya saki samun galaba ba bisa dole suka rabu da juna saboda tsananin gajiya kowannen su ya da takobin sai fadi kasa da gija suna ta faman haki sai da suka dauki dogon lokaci kwanta kasa sannan suka mike zaune Jamjus ya dauki takobin sa wanda yake takama da ita shekara da shekaru kuma duk yaƙoƙin da ya a baya da ita ya amfani ya taka da kyar ya isa inda Iblis ke zaune da zuwa sai ya durkusa a gaban sa bisa guyoyinsa ya mika Iblis wannan takobi da hannun biyu yace ya kai babban jarumi na umarce ka da ka karbi wannan takobi tawa mai daraja daga yau ka zama sarkin yakin Misra nayi mu baya gare ka kuma ne maka jinjina ko da jin haka sai mamaki ya kama su Muzur da Dakaru saboda tsananin farin ciki Humzur bai san sa'a da hawaye ya zubo masa ba ko da ya haɗa ido da imlas sai masa nuni da ya karɓi takobin imlas ya karɓi takobin ya dube ta da kyau ya ga tana sheki da walwali sai abin ya burge shi ya ɗaga ta sama ya kururuwa nan take dakaru suka barke da shewa dukkanin su suka rugo ga imlas suna masu yi masa mubaya tare da taya murna samun wannan babban matsayi bayan an nutsi ne Humzir ya dubi sadauki Jamjus ce ya kai wannan sadauki me yasa ka mallaka mukamin ka ga dana Imlas shin ka manta ne cewa kana da ƴaƴa waɗanda suka kamaci gadanka ko da jamjo sai ji wannan tambaya sai idanunsa suka ciko da kwalla sannan ya ce ya kai humzur bin kalsis kai sani cewa ina da ƴaƴa maza guda uku kuma dukkaninsu zaratan jarumi kamar yadda na koyar da jarumi Imlas yaki na horar da shi iya faɗa tsawon wata tara haka su ma ne musu amma daga cikin su babu wanda ya kai rabin jarumtarsa lalle ta jarumtaka baiwa ce ba lalle bane a gaje ta na sha yin kukan bakin ciki saboda sanin cewa cikin ƴaƴana babu na, kuma na san cewa komai daren dadewa a wannan sarauta ta sarkin yaki za ta bar gidana hakika danka Imlas ya cika jari koda babu ni a wannan tafiya zai iya kare ku daga dukkan mugun abu yayin da jamjo ya zo na zancen sa sai ya dubi kowa da kowa sannan ya ce ga wasiya ta gare ku gaba daya daga cikin ku duk wanda ya tsira da rayuwarsa ya koma Misra ya zamo shaida kan cewar na baiwa imla sarautata ku sani cewa yanzu za mu ci gaba da tafiya kuma nan da rabin sa'a za mu shiga cikin dajin husumul marait kamar yadda boka halkan mai faɗi baya wannan daji na cike da wasu muggan dodanni ne masu tsananin ƙarfi da tsananin yawa lalle sai mai nisan kwana ne zai tsira daga cikin mu ya zama dole mu ƙara zage dan tsimi amfani da iyakar jarantakan mu don samun nasara Jus na gama faɗin haka sai ya miƙe gyara marasa, sannan ya ɗauki wata takobin ya rataya a sai ya tsalle ya tsire dokinsa ya gaba cikin gaggawa kowa ya kama dokin dokinsa ya hau aka bayan su shi ko boka halkamu sai ya haye bisa tsafaffan tsuntsunsa ya tashi da shi sama ya ruga da shi har ya zamo akan gaba tafiyar rabin sa a daidai suke suke su so dajin kusmul marit wannan jeji ya kasance yana da dogayen tsaunuka da kuma dogayen bishiyoyi sannan ga duhuwa duk da cewa dare bai yi ba amma babu haske sosai a wannan daji da zuwa sai boka halkamu ya shaki numfashi ya sauri ya daga hannu kowa ya jalin zamun dokin sa aka fara waige-waige da dube-dube amma ba a ga komai ba halkamu ya ce ku sani cewa dodannin nan na kewaye da mu tuni sun kare mana kallo kuma a koda yaushe za su iya farmana zaton da nake suna na a cikin duhuwar bishiyoyin nan da kuma kan dogayen tsaunukan nan kafin halka ya gama rufe bakinsa sai suka ji saukar abubuwa masu nauyi ji kake jib jib ba zato ba tsammani suka fara barna sai dai kawai ka ji ihun kare kana waigawa sai kaga gawarsa cikin sa afafe ko hanji ba ciki <laughs>